усі зненавиділи чилійця Дона Фернандо. Той гадки не мав, звідки впала на нього така неласка, хоч його й раніше ніхто не любив. Проте згодом ця зненависть пригасла, знайшовши собі новий об'єкт булата матроса. Булат навіть не збагнув, коли і чому це сталося. Та потім, як до нього перестав запросто приходити в гості Жак Антуан. Він замислився. До його клопотів додався ще один, чи не найкаверзніший. Усе почалося з клятих відбивних. Тепер тюленину навчились готувати краще, перебиваючи нестерпний дух ворвані лавровим листям, оцтом і порошком японської петрушки, яка пахла любистком та естрактом для ванн але це було все ж таки краще за ворвань. Тюленину смажили і потім довго тушили в закритому бачку. Вона розімлювала на холодець і смаком зовсім не нагадувала м'ясо. Кожен з'їдав свою порцію і мовчки йшов геть, а незабаром усі розповзались по каютах. У людей зник інтерес до життя. Цьому могла зарадити лише якась робота, але щоденні чергування займали всього годину чи дві, та й вони були одноманітні і давно всім остогидли. Матрос щодня розпитував Наріту сам, чи не передбачається зміни погоди. Він чекав штилі місячних ночей, коли можна буде поїхати по заготовлене м'ясо. Матрос вирішив мобілізувати якнайбільше людей душ вісім або десять, і не тільки тому, що подорож могла виявитися дуже важкою. Вона мала повернути людям настрій, розбуркати присну жагу життя. Але Наріта сам щоразу крутив головою вітри, вітри, вітри. Сварки на базі почастішали. Хоцудай зовсім перестав розмовляти зі своїм земляком. Джон Сміт полаявся з Макміланом і Лордом, Філмарш із місіс Кет, Потуцький з Ханом Естрадою, а Жак Антуан заїдався буквально з усіма, в тому числі і з матросом. Одного разу до матроса підійшла кет. Відбороніть мене від отих джентльменів. Я ночами не сплю. По сусідству з моєю каютою щоночі хтось товчеться, човгає ногами і сопе. Вони чекають, поки я засну, щоб потім підло накинутись на мене, містере матрос. Хто ж ці джентльмени? Канадка знервовано підняла руки догори. Якби ж то я знала, я довела б їм, хто чого вартий. Але поки я вдягнусь, поки вигляну з каюти, там уже нікого нема. Ці шакали встигають зникнути. Та то не марення і не сон. Я виразно чую їхнє сопіння за стінкою, містере матрос. Булат покликав Жака Антуана, який чергував коло радіоприймача. Потім гукнув Пітера Макмілана, і місіс Кет охоче розповідала про свої нічні страхи при всіх. Головна причина в тому, сказав Жак Антуан, що мадам Катрін відгородилась надто широкою демаркаційною лінією. Якщо, звичайно, все це не відбувається вві сні, зауважив шотландець. Мені самому сниться ночами казна що. Кетрін Вілсон почала заперечувати, і Жак Антуан сказав тоді давайте влаштуємо засідку, схопимо цього Дон Жуана за руку і поведемо на праведний суд. В атмосфері загального психозу це може легко перерости на суд Лінча, подумав Булат. І тоді нетерплячого залицяльника вже ніщо не врятує, якщо той справді не плід гарячкових сновидінь. Антарктида пропонувала силу найнебезневинніших засобів для саморозправи. Скажімо, до паливного складу вийшло вдвох, бо тепер ніхто не виходить без супровідника а назад повернувся лише один. Другого буря скинула з бар'єра, і ніхто б не зміг спростувати цього. Від доведених до шалу ревнощами чоловіків.